Eh, ya Sheikh Saleh As-Sindi hafidhahullahu tabaraka wa taala ambayo ina unwan muhimmatun aqadiyya fi ibadati siyam mambo muhimu ya kiakida katika ibada ya saum na nikaonelea tuweze kupitia kwa pamoja muhadhara hii katika nasaha zetu zitakazofuata biidhnillah tabaraka wa taala kabla ramadhan na yaonekana muhadhara huu Sheikh alitoa ndani ya Ramadhan au kabla tu kidogo ya Ramadhan na ni vyema sisi pia tuweze kupata ilmu hii na tambihati hizi ambazo Sheikh ametoa kabla ya mwezi wa Ramadhan biidhnillah tabaraka wa taala baada ya Himdi eh, Sheikh asema kuwa fahadithi fi hadhihi ad-daqa'iq an ibadati siyam mazungumzo yangu katika dakika chache zijazo ni kuhusiana na saum lakini kwa njia ambayo naona ni ina faida au inahitaji ukumbusho kwa nafsi yangu na vile vile kwa wenzangu na akasema muhadhara unwani yake ni muhimmatun aqadiyya fi ibadati siyam kisha asema حفظه الله أعني أنها مباحث إيمانية ومضات تتعلق بأعمال القلوب نikuhusiana na baadhi ya mambo muhimu ya kiimani ambayo yanahusiana na amali za nyoyo zetu kwani e, nyoyo au mabahithu al-aqida anasema alati hiya min samimi mabahith al-aqida ya kuwa amalu a'malul qulub vitendo vya roho ndio katika misingi ya ya akida ya Kiislamu bali ndio ile ambayo ina muhimu zaidi mtu akida yake imani yake inapokuwa na nguvu zaidi bila shaka vitendo vyake na mazungumzo yake yatakuwa na nuru kabisa ya ya imani na vitendo vizuri asema wasayatajalla laka ayuha almuwaffaq na itakuhudhirikia wazi ewe ambayo insha Allah utapewa tawfiq na Allah anna baina siyami wal aqidati ribatun wathiq hakika ya baina ya saum na aqida kuna mfungamano ambao ni mkubwa sana kuna mfungamano wa nguvu sana kuna uhusiano mkubwa baina ya asiyam baina ya kufunga na baina ya aqida ya Kiislamu asema waqad ja'altu hadhihi almuhimmat alaqadiyya fi tis'i masaila na nimeweza kuyagawanya mambo haya ya kiakida katika mambo tisa katika masala tisa na nitakuwa asuqu halaka bi'aunillahi tabaraka wa ta'ala wa tawfiqihi wahidatan wahida na nitaweza kukupasha kwa tawfiki yake Allah subhanahu wa ta'ala moja baada ya nyingine Hayo ni maneno ya Sheikh Saleh Asindi hafidhahullahu tabarak wa taala katika mukaddima wa maneno haya. Kisha asema almas'alatu alula mushahadatu minnati Allah subhanahu wa ta'ala fi at-tawfiq lis-siyam fala hawla wala quwwata illa bih. Ni mtu kutambua na kuona neema ya Allah subhanahu wa ta'ala Eh, eh, fadla ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kumwezesha mja wake kufika Ramadhan au kumwezesha mja wake kufunga mwezi wa Ramadhan wala haula wala quwata illa billah na hakuna hila wala nguvu isipokuwa kupitia kwa Allah subhanahu wa ta'ala Idhan ikiwa Muislamu mimi na wewe tutajaliwa sisi kuweza kufika mwezi mtukufu wa Ramadhan minna hiyo neema hiyo tawfiq hiyo itakuwa inatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na itakuwa hatuna budi kumshukuru Allah na kabla ya hapo ni kumuomba Allah atufikishe na atupatie tawfik tutakapofika biidhnillah tabaraka wa taala kwa hivyo tutaendelea na masala hii ya kwanza biidhnillah tabaraka wa taala katika e, sauti ya yetu itakayofuata kwa hivyo tuwe pamoja insha Allah Taala tuwe tunapitia hizi masaa kwa pamoja ili tuweze kupata faida anayotupatia Sheikh na tuweze kufaidika na mwezi wetu wa Ramadhan wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh